שלום, שלום, צהריים טובים. שלום, משה. חמים או כנראה? חמים, אני לא יודע. פה חמים, בחוץ, <laughs> גיהנום. כן, טוב, אז מה, אנחנו נתחיל עם... אתה תתחיל, ואז אוקיי. נדבר, ואז נציג את האורח. ונקווה לטוב, כי כמו שהתקליט הזה נראה, יש סיכוי טוב מאוד שבאמצע הוא יחליט שהוא נכנס לשביתה. אז ואז ידעו שזה שידור חי. בוודאי. וידעו אה. שזה תקליט. בדיוק כך. אה. ולא mp3 או דיסק או משהו. נכון. ואחר כך נגיד למה. כן. התחלנו עם, עם מה שהתחלנו. אז בואו ניתן ללד זפלין לשיר. אוקיי. Okay. זה מעמד. קודם כל, כל הכבוד לתקליט. נכון. כן. כל הכבוד. 20 שנה. הדובר, <laughs> הדובר הוא טל אורנן, שהביא את כן, ה... צהריים טובים. שהביא לא רק תקליטים, הוא הביא גם אורגן אימתני, אה, כלי, כלי מקלדת אימתני. פסנתר, פסנתר, כן, גם יצטרך לסחוב אותו אחר כך כן, לאוטו. כן, כן. טוב, אה, האמת... אני חשבתי להתקשר לטל לפני ולהגיד לו, אתה יודע מה, בין הדברים שאתה מביא, נו. כי הוא מביא, הוא כן. הביא, אה, תביא לד זפלין. שכחתי, אבל אתה יודע, great minds. think alike. בדיוק. <laughs> למה לד זפלין? כי, תשמע, חגיגה. מה החגיגה? ביום שבת. נו. No. יום שבת, 12 לחודש, mm-hmm. 50 שנה לתקליט הראשון אה, של את אה. זפלין, שממנו שמענו עכשיו את... זה המזלטוב, ככה. כן. שמע, כבר הצדעה עם מאפירים, מה שנקרא, <laughs> כן? בהחלט כן. אה, אז טוב אפילו לפתוח עם, עם לד זפלין, במיוחד כשיש לנו uh, יורצייט כזה. נכון. ודרך אגב, נכון. מעדן ויניל בשבוע הבא יוקדש כולו, כולו ללד זפלין. מגיע יקר. להם, לא? מגיע, בהחלט מגיע. כן. אז שלום לטל. אהלן. מה נשמע? מצוין. זה לא הביקור הראשון שלו כאן. כן, מרגיש כמו בבית. כן, בהחלט, למה לא? כן. אלא שהפעם הוא מגיע לפה גם כאספן אה, תקליטים. כן. ותגיד, התקליט הזה שניגענו, נו, הוא אה, ככה מאובק ו... אני... היו לנו חששות, כן. ב-17 שנה 20 דירות. <laughs> היה שלב שבו הפליטים היו באיזה מחסן וגם קיבלו אה, שיטפון ונהרסו קצת, חלק, לא כולם. מכיר את זה, מכיר את זה. התקליטים אגב לא נהרסים, זה עטיפות שנהרסה. כן, נכון. בדיוק. אה, בדיוק השבוע היה בפייסבוק, אני חושב, uh, לא זוכר אם זה היה בועז כהן או מישהו אחר שהעלה איזה פוסט. ודיברו על אוספי תקליטים וכולי, ואז סיפרתי mm. שב-2010 היה לי משבר כלכלי לא פשוט, והתקשר מישהו, הציע כמה אלפי שקלים על האוסף, ואני סירבתי. Mm. למרות שכשאתה רעב למזומן, אתה לפעמים נוטה לעשות שטויות כאלה. הרבה, הרבה דיברו שם על זה שהם מכרו לאוזן השלישית את אוספי הוויניל שלהם, mm. אני לא הסכמתי. הכל נשאר, <laughs> וגם המשבר הלך לדרכו. <laughs> זה אנחנו שמחים לשמוע. <laughs> אתה זוכר מה היה התקליט הראשון שאתה קנית? אני, יש לי זיכרון, אני רק לא בטוח, אה, אני אגיד לכם, אחד קיבלתי מתנה ואחד קניתי. ואני לא זוכר מה היה הראשון. לא משנה, מה, מה היה התקליט הראשון שלך? היה לי, אוס, היה לי צנצנת שהייתי אוסף לה את הדמי כיס, יורד לתקליט בחיפה באדר וקונה נכון. תקליט. עכשיו, הראשון שאני קניתי, אני חושב, זה היה אבא. ואחרי זה כמה שנים אותי מזה. למה? אני אסביר לך למה, כי כשדיברנו על רוק אנד רול וכל הדברים מהסוג הזה, וזה היה כאילו סיסי. כן. אחרי זה עוזר למוזיקה שלהם, והם פשוט נפלאים. עכשיו, זה היה... עכשיו, קיבלתי מתנה, שזה אריאל זילבר, שנת 76, רוצי שמוליק. או-אה. מעניין, אתה יודע, אני שומע את זה פעם שנייה כבר היום. מישהו הזכיר את זה עוד פעם בשני ערוץ שמולי גם, וזה מעניין מאוד. תשמע, זה היה אלבום ומופע ששרף את הארץ, אני הייתי בן 11, הוא הופיע כן. בריאלי, זה בית ספר שלמדתי בו, אפילו סבתא שלי באה. <laughs> היא הייתה אז כבר מעל 60. כן. זה היה מטורף. <clears throat> טוב. יהודה עדר ניגן איתו אז, ואיתן גבר, כל תמוז, כן, כן, נכון. חצי מתמוז יהודה עדר ניגן מיד אחרי שהוא יצא מלהקת הנחל. יהודה ואיתן גדרון. נכון, אחרי שהוא יצא מלהקת הנחל, ואיתן גם אותו דבר. לא, זה אחרי תמוז. כן, הם יצאו מלהקת הנחל כן. ועברו ללהקת תמוז. כן. ואחרי תמוז, אריאל עזב, והם הלכו איתו למופע שלו, של ערוץ 8. טוב, אנחנו חוזרים לאוסף שלך. כן. ול... לאחד הגדולים, זה, כן. פול מקארטני. הבאתי, הבאתי תקליטים ראשונים, חלק מהם. וזה התקליט הראשון. זה גם אלבום הסולו הראשון של מקארטני, והבאתי את Junk. הנה, אז בוא נשמע. לא שומעים שזה תקליט, קצת רעשים, זה בסדר, זה אנחנו. זה לא Junk, זה טעות קטנה. זה לא Junk, אתה יודע, איך אומרים? אה, אה, תרתי משמע זה לא junk, <laughs> כן. זה Man We Was Lonely. כן. בוא נשמע. זהו. <laughs> זהו, זהו. כן. אה, טוב, אבל טל הוא לא רק אספן. הוא גם... אה, קודם כל, לא, לא קודם כל. מה קודם כל? קודם כל הוא היה אספן, אחר כך הוא נהיה מוזיקאי. אה, כן. האמת היא שאת ג'אנק הבאתי כי רציתי את הנוסטלגיה שבו, יש בו משהו... גם כשהוא יצא חדש, הוא הרגיש נורא נוסטלגי. משהו באווירה שלו. כן. כן. אתה אוהב את מקארטני יותר מלנון? אתה מקרטי, מקרטניסט אה, יותר אה, מלנוניסט? אין לי, לא, אין לי העדפה, רק שכשבוחנים את זה ברמות העסקיות, קרייריסטיות, אני, אני חושב שהוא... אה, דומיננטי. יותר. זה ג'אנק שיהיה לך באוזניים. זה Junk באוזניים, כן. כן. <laughs> הוא יהיה דומיננטי. בלי כפל משמעות, עזוב. היום בדיעבד אתה גם יכול לדעת את זה, הוויכוח הזה נגמר. כי אתה רואה את ההספקים שלו, את הדברים שהוא עשה, וזה גם אם אתה משווה את זה רק עד 1980. אה, הוא גם היה היוזם של רוב הפרויקטים שלהם. הוא זה שבעצם דחף. אז באספקט הזה, אני חושב שהוא עולה עליו. באספקטים של כתיבה זה משהו אחר. כן, הוא צודק. טוב, אז אמרנו שטל נמצא כאן עם כלי מקלדת אימתני. פסנתר חשמלי. אתה קורא לו פסנתר חשמלי, אני קורא לו כלי מקלדת אימתני, אנחנו נסתדרים בסוף. אפשר קצת יותר פסנתר באוזניים? והוא לא הביא את זה סתם. הנה. ולפני uh, כמה, שבועיים, שלושה, אתה הוצאת, הוצאת אה, שיר. קאבר. לא מזמן, הוצאתי, אה, האמת, אני אספר לכם את הסיפור הזה. אני בעצם ישבתי בבית, יש לי פסנתר מאוד נחמד בבית, כנף, ופשוט ניגנתי לטלפון את Isolation ואת פור נו One ועוד כמה שירים אחרים, וצילמתי את זה. ורציתי לשמוע איך זה נשמע, אם זה מבוצע היטב. בקיצור, בסופו של דבר באיזו הבלחה העליתי את זה לפייסבוק, את שני השירים האלה, את לנון ואת מקארטני, והיו לזה המון המון תגובות. ואז נכנסתי לברדו, החלטתי שאני מקליט את זה, למרות שאני לא משתגע לעשות קאברים, וגם תמיד שואלים אותי את העניין הזה של הביטלס, אני אומר, זה שדה מוקשים לעשות את זה בכלל. <laughs> ולכן גם כשהקלטתי את זה, הקלטתי את זה רק עם פסנתר. Mm-hmm. אמ, וזה ככה בין לבין, כי הוצאנו אלבום הרי ביולי, ועשיתי את זה בין לבין, ועכשיו אני יושב וכותב חומרים לאלבום אחר. אז, אה, אז זה קרה. אבל זה לא, לא הופך להיות אלבום קאברים של הביל, זה לא יקרה. טוב. אבל אנחנו עכשיו רגע, זה, נשמע... רגע, זה הולך להיות האלבום הראשון, שני, שלישי שלך? לא, אני הולך uh, עכשיו, עוד פעם, אני, אני ככה בדילמה, אני מתכנן את השנה הקרובה ושוקל גם מה לעשות ואיך לעשות. ויש mm-hmm. גם שאלה של אנגלית-עברית, כי נוצרו גם קשרים בחו"ל, mm-hmm. מצד mm-hmm. שני אנחנו חיים פה, ויש פה קהל, ו... באלבום הזה שהוצאתי הקודם, אז היה את ה... אותו אלבום עברי שבעצם נגנז, הנה הבאתם משהו ממנו. כן. שיצא בזמנו כסינגל. Mm-hmm. ו... אבל פה לא הוצאתי אותו. הוא לדעתי לא עבר את מבחן הזמן, הדבר הזה. <laughs> טוב, אולי נאזין לו אחר כך, יותר מאוחר. ועכשיו אנחנו נשמע הנה, את... טל מנגן. טל מנגן, מנגן ושר ביטלס. בבקשה. Your day breaks, your mind aches, you find that all the words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to And in her eyes you see nothing No sign of love behind the tears cried for no one A love that should have lasted years She with no, she goes out She says that long ago she knew someone But now he's gone, she doesn't need him and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You stay home, she goes out. She says that long ago she knew someone, but now he's gone. She doesn't need him. Your day breaks, your mind aches. There will be times that oh, all the things she said will fill your head, you won't forget her. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried from no one. A love that should have lasted years. Wow. Again, that's one of the fixtures of an old. No. No, as the מה? אנחנו נעשה אינטרמצו, מה, שנשמע, מה <laughs> שנקרא. בוא, בוא נשמע עוד, אה, עוד תקליט, מה, כן. מה אתה רוצה לתת לנו? את Songs from the Wood, שיכול... אחת מלהקות העבר אה, שהכי אהבתי. קשה לי קצת לשמוע את איין אנדרסון היום בהופעה, הוא מתקשה לשיר, ולי קשה מאוד לשמוע את זה. אבל אומן נפלא ואלבומים מופלאים. ומה אנחנו שומעים מג'וג'ו טל? It's Songs from the Wood. Songs from the Wood. כן, הרצועה הראשונה, ו... אוקיי, בוא... נשמע, זה מגיע. שומעים, שומעים, שומעים שזה מגיע, כן. כן. Let me bring you songs from the woods To make you feel much better than you could know Better than you could Dust know. you down from tip to toe. Dust you down from tip to toe. Show you how the garden grows. Show you how the garden Hold grows. Hold you steady as you go. Hold steady as you join the chorus if you can. It'll make of you an honest man. Let me bring you love from the fields. Poppies red and roses filled with summer rain To heal the wound and still the pain That threatens again and again As we drag down every lover's lane Lifelong celebrations here I'll toast you all in Let me bring you all things refined. Galley nights, secluded song, sapped in chilling ale. Greetings, well my fellow hail. I am the wind to fill your sail. I am the frost to take your nail. A singer of these ageless times, with kitchen prose and gutter rhyme. תגיד לי, מה, המעברים האלה, זאת אומרת, לאיפה זה לוקח אותנו, כל המעברים האלה? כי יש פה כמה סוגים של מוזיקה. תראה, כשאתה... מי שמכיר את ג'אס טוטל יודע שזה לא רק ב... בתוך אותו אלבום, זה גם מאלבום לאלבום זה משתנה לגמרי, כי גם ההרכב השתנה. Mm-hmm. שם, אני לדעתי ספרתי פעם, באתר של ג'אס טוטל, הם ככה מודים לכל הנגנים שעברו בהרכב הזה, היו לפחות 35 נגנים. וואו. שהיחיד שנשאר זה איין אנדרסון, נשאר גם הגיטריסט מרטין בר, אבל בואו בשנים האחרונות כבר אה, לא, לא מעוניין להופיע, והנה אנדרסון מופיע, הוא אפילו לא מופיע תחת השם של ג'ט פרוטול, הוא ככה, הוא נזהר בכיתוב, כי הזכויות הן גם של הגיטריסט, כן. Mm. אז שהוא כותב זה איין אנדרסון פרום ג'ת פרוטול, זה לא ג'ת פרוטול. כן. אה, כשהוא הופיע בארץ אה, לאחרונה. כן, אבל אתה יודע, כל זמן שאיין אנדרסון יעלה על הבמה, זה ג'ט רוטל. כן, כן הוא הדמות הדומיננטית, הקול שלו, הנגינה שלו, הפרפורמנס שלו. אה, לצערי, בשנים האחרונות כבר קשה לו לשיר, אני ראיתי אותו בשוני לפני, עכשיו, שמונה שנים, ואז אה, כבר היה לי קשה לראות את זה, כי פשוט... אותי אישית זה הביך קצת. אה, היה לו בעיות במיתרי הקול, וקשה לו פשוט לשיר. Mm. והסאונד של ג'ס טול זה הקול שלו, אין מה לעשות, אי אפשר להחליף את זה. כן. אבל, אבל הסגנון הזה שהוא עובר פה במעברים לכל מיני סגנונות כאלה. מה שיותר מדהים אותי במוזיקה הזאת זה שהבן אדם לא קורא תווים עד היום. לא. שום דבר שם לא מעובד בצורה של קריאה, זה הכל עבודה של להקה באולפן, ויש אלבומים מאוד מורכבים. כל מיני ג'ים אה, סשנים כאלה, ואז מה שיוצא... כן, אבל ו... זה, לא, זה לא ג'ם סשן, כי בסופו של דבר כשמקליטים דבר כזה, כבר צריך להכיר את המוזיקה, זה לא, זה לא מאולתר. כן. מאוד... אפרופו ג'ט רוטל ודברים uh, אה, מורכבים ומגוונים, נשמע אבסורד. האלבום הראשון שזכה בגראמי בקטגוריה של heavy metal mm-hmm. היה של ג'ט רוטל. כן. שזה עורר סערה איומה. מה זה הסטנדאפ? כן. אני לא, לא, לא, זה כבר היה מתישהו בשנות ה-80. כן. אז... אה, heavy metal וג'ט רוטל. אתה מבין? טוב. אבל מי נכנס להגדרות? אתה יודע, אני לא... <laughs> הגדרות ומדפים זה לא בשבילי. טוב, מה אנחנו ממשיכים? מה נשמע? אשאיר לכם שיר שלי שנקרא Nobody's Woman. בבקשה. She was sick and depressed, always tired, obsessed with her pain and her dogs. She was nobody's, nobody's, nobody's, nobody's woman. In her most fashion way, she would turn ones away. She had one lie a day she was nobody's, nobody's, nobody's, nobody's woman. And I so stupidly was thinking she was mine and so helplessly had her fear my mind. She was nobody's, nobody's, nobody's, nobody's woman. She was nobody's, nobody's, nobody's, nobody's woman. She was dying alive life, never warm to her son. Though could cuddle any cat, but could not show her feelings to nobody, nobody, nobody, no, no, no, no, no, no, and I, and I, so blindly insisted she's okay and while being there, finally lost my way. She was nobody's, nobody's, nobody's, nobody's woman. She was nobody's, nobody's, nobody's, nobody's woman. She was nobody's, nobody's, nobody's, nobody's woman. She was nobody's nobody's, nobody's, nobody's woman. Thank you. זה נהדר. עשה לי אווירה מלנכולית. כן, כן, אבל אה, זה מתאים. חורף. זה מתאים לזמן, <laughs> בהחלט. אז אה, עכשיו טלי שלוף לנו עוד תקליט, אנחנו לא יודעים מה. אה, בוא ניקח משהו אחר. כן, הכל פה בהפתעה. או, או, או, או. יאללה, אנחנו רוצים משהו יותר שמח. או, רק ראיתי את העטיפה ואמרתי, כן. נו. אז סיפרתי לכם שזה האלבום הראשון שקניתי, לא את זה אגב, זה היה את האלבום ההוא עם ההליקופטר, אני לא זוכר איך קראו לו. Arrival? Arrival. ואני זוכר את knowing me, knowing you משם, ו-dancing queen, ואחרי זה התביישתי בזה. הייתי בן 12 כשקניתי אותו. אחרי זה רוק והאבי ומטאל ובלוז וזה, והתביישתי ממנו קצת. ולא כך סיפרתי על זה לחבר'ה, ובסופו של דבר... אני אומר ככה, אם מייק אולטפילד הקליט את Arrival, אני רגוע. בדיוק. בסופו של דבר זו להקה מופלאה, שאתה מקשיב לעיבודים שלה, ולנגינה, וליכולות, ול... זה פשוט מטורף, אני מציע שנשמע פה את The Name of the Game. אה. זה קטע אחד לפני האחרון בצד הזה. אך, אבא, The Name of the Game. זאת אומרת, מה יכול להיות יותר נחמד בשעה שתיים וחצי וקצת מלשמוע את הלהקה ש... לא יודע, אני לא מתבייש לומר שהם הביטלס של שנות ה-70. מאני, מאני, מאני. טוב. סוף של ההוא. ומיד אנחנו מגיעים אל סוף. זה שהעיבוד שלו מטורף, והנגינה מטורפת. 670. כן. אז uh, כשהמיקרופון uh, היה סגור, כן. אז טל ואני דיברנו על, על וינילים, ואתה אמרת משהו מאוד מעניין לגבי וינילים חדשים. כן, האמת היא שאחת הסיבות שאני מבין הקלאסיקות, זה כי זה בעצם אותם מוספים שאספתי בשנות ה-70-80, ואחר כך אני, למעט תקופה שלמדתי בניו יורק, ואז בדיוק חוסלו הוינילים. Mm. ואז יכולת להשיג בחנויות וינילים חדשים לגמרי, בעיקר של קלאסיקה אגב, של אלבומים קלאסיים. הייתי קונה בדולר אלבום חדש שלא פתחו אותו. כן. סיבליוס וגריג <laughs> ומוצרט. ו- כי אנשים נפטרו מאוספים באותה תקופה, כן. וזה פשוט אוצר, ובגרושים. Uh, אני לא נוטה לקנות כל כך וינילים חדשים שמוציאים היום, יש איזה חזרה לעניין הזה, נכון. איזה רטרו. אה, זה נורא כיף, גם אני שקלתי להוציא, בסוף קצת ירדתי מזה, כי אין כל כך נטייה לרכוש. זה מה... הוא פיזי. כן, מעט מאוד אנשים אה, עושים. יש בזה חוויה כן. של הדור שלנו יותר, של הקטע הפיזי, של לפתוח את האלבום, או אפילו את ה-CD. זה לא קיים היום. כן. אה, זה משנה גם את כל הצורה שבה אנחנו משווקים מוזיקה. כי אין חובה בעצם לשווק אלבום. אתה יכול כל חודשיים להוציא סינגל בצורה דיגיטלית. כן. אה, וכולי וכולי. אלבום הוא בעצם סוג של סיכום, הוא לא קונספט. לא, לא יותר, יש עדיין מי שעושה את זה. תקליט אבל... הוא אה, לא פורמט מכיר. כן. תקליט הוא פורמט אה, נוסטלגי. נוסטלגי ש... לאספנים. לאספנים, שהוא משמש כן. יותר כעוד דרך לאומן אה, לשווק את עצמו לסגמנט מאוד מאוד קצר של קהל. ולהגיע בדיוק לקבוצה מאוד קטנה. ב... אתן לך נתון. כן. יותר מארבעה מיליון תקליטים, וינילים, mm-hmm. נמכרו בבריטניה השנה. יש עלייה של... כן. זאת, זאת עלייה, כן. זה הנתון הכי טוב ב-25 שנה האחרונות, אם אני זוכר כן. נכון מה, מה שנכתב שם, אבל זה התייצב, זאת אומרת, לעומת השנה הקודמת, העלייה הייתה של אחוז כן. ומשהו, mm-hmm. והתקליט הנמכר ביותר no. של הארקטיק מנקיז, כן. היה אה, בווינילים, היה בסך הכל 38 אלף עותקים. מעניין. זה נותן לך את ה... פרופורציות. עכשיו, בטופ 20 שלהם, רוב התקליטים הם באמת תקליטים קלאסיים. ש, mm-hmm. ש... אבל בכלל מכירות. אה, להקות רוק שקיימות 40-50 שנה, עדיין קיימות קריירה, הוציאו לפעמים אלבומים גם בש... בעשור האחרון, מתוך ידיעה, אלבומים גם ב-CD, כן? מתוך ידיעה שזה לא נמכר בכלל. להקות שמכרו במיליונים ובעשרות מיליונים, ומכרו 60, 70, 80 אלף. כי כל העולם השתנה, כל יותר, הסיפור זה יותר, השתנה. זה יותר קטע של אה, טרנד, זה יותר אה. קטע לא, של... לא של טרנד, גם יותר לאנשים שמייחסים למוזיקה כובד אה, ראש גדול. תראה, היום... מוכנים לבוא ולשבת ולשמוע עם פטיפון. היום התקליטים מודפסים באיכות שלא הייתה קודם. אתה לוקח תקליט ישראלי שהודפס פה בשנות ה-60, 70, 80, אתה מחזיק אותו ביד, אתה מנענע אותו, והוא קופץ לך למעלה ולמטה, כי הוא במשקל אפסי. כן. היום לא מייצרים את זה גם לא בארץ, היום מייצרים את זה ב-180 גרם. כן. שזה כבר איכותי, כן. נכון. זה מוצר איכותי. אבל די, בואו בוא, לא, לא נדבר על תקליטים, בואו נשמע את תקליטים. יש פה חברה שמדפיסה את זה עדיין. כן. מה אנחנו רוצים לשמוע עכשיו? מה שאתה רוצה. אז הבאתי לכם את הפלסטיק אונו בנד, בהופעה בטורונטו, תקליט שהוא לדעתי לא הכי uh, נפוץ. אפשר לשמוע מספר דברים, אתם יודעים מי ניגן שם. אריק קלפטון. אריק קלפטון. קלאוס וורמן. וכיס ריצ'רדס נגן איתו. ג'ון mm. לנון, mm. ואת החזרה עשו במטוס. גיטרות חשמליות לא כן. מחוברות, <laughs> וככה הם הופיעו. מה נשמע? גיש peace a צ'אנס או... יר בלוז, אוקיי. ה track הרביעי. אני רואה לייבל פה של אפל עדיין. כן, זהו, כן, כן. כי זה כנראה יצא אחר כך על אפל, כשהם סגרו את הבעיות המשפטיות. לא, האמת היא שזה יצא עוד ב-70, לא, זה יצא... כן, כל הסולואים הראשונים יצאו גם באפל בזמנו. טוב, פלסטיק אונו בנד. track הארבע. יאר בלוז. אוקיי. Wanna dance תגיד, איך הם הגיעו בעצם אה, לנגן ביחד כל השמות האלה ביחד שאתה אומר? לדעתי... מה הביאו אותם בעצם? ג'ון אמר להם תבואו. לא, זה לדעתי זה היה, קודם כל ההופעה הראשונה שלהם הייתה, ב... הייתה תוכנית לרולינג סטונס ב-BBC שנקראה רולינג סטונס סירקוס או משהו כזה. Mm. הם גם הוציאו אלבום כזה הרי. כן. היה להם אלבום כזה כפול, אלבום הלייב הכי ידוע של הרולינג סטונס. ויאיה משהו, אני לא זוכר את השם שלו, אני לא מצליח לזכור את השם שלו. ו... לנון היה שם בתוכנית הזאת, יש אפשר... Get your yeah yeah out. Get your yeah out, זהו, <laughs> בדיוק. ורואים אה, שם את מיק ג'אגר ככה מסתלבט עם, עם ג'ון לנון, ואז הוא עולה לנגן, הוא מנגן שם, קיט ריצ'רס מנגן בס, mm-hmm. והמתופף של ג'ימי הנדריקס מנגן תופים, מיץ' מיטשל, ולנון, אה, קלפטון על גיטרה. Mm-hmm. אה, שילוב מעניין היה. כן. כן. ואז הייתה התופעה הזאת פתרון טוב, הם פשוט טסו והופיעו. Mm. הופעה מאולתרת לגמרי, אגב, החצי כן. השני של האלבום זה שני שירים של יוקו ששמעתי פעם אחת, ולדעתי הרסו לי את השמיעה. והיא ממשיכה לעשות... הוציאה עכשיו איזה משהו. כן, שמעתי גם. אתה יודע, זה מבחן, אומץ לשמוע את, אה, את יוקו אונו. כן. או סוג של עינוי, אני לא יודע, כל אחד... ו... כן. טוב, אה, עכשיו, אנחנו רוצים לשמוע את טל שר באוי. כן, ביקשתם באוי, אז אה, נעשה את זה. התעקשנו על באוי. אני אומר שוב, אני נורא נזהר מהסוג הזה של קאברים, אבל בשבילכם אני אעשה את זה. תודה רבה. It's a god awful small affair to the girl with the mousy hair. He's yelling no, but her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen as she walks through the sunken dream, through the city with the clearest view and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, cause she's lived ten times or more. Oh, it's about to be lived again, as they asked her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the low man, beam at the wrong guy. Oh man, wondering if you'll ever know. Is in the best selling show. Is the life on more? have struck for fame. Cause Lennon's on sale again. See the mice in the million hordes. From pizza to the Norfolk port. Will Britannia is out of bounds. To my mother, my dogs, and clowns. But the film is a saddening bore. Cause she's lived it ten times or more about to be rich again as they ask me to focus on sex fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Oh man, wondering if you ever know the best selling show is the life on more. המזייף ששמעתם שם זה אני, כן, זה לא כן. הוא. <laughs> אני הייתי ברקע, ככה, כל שני הייתי. כן, כן. אה, איפה אתה מופיע, טל? להקה שלנו, אה, זה העופות שאני הכי אוהב לעשות עם ההרכב, הן אה, כיפיות, כי הן אנרגטיות, נגנים מצוינים, וזה הרכב, הרכב רוק, כיף. אתה מופיע גם לבדך? הייתה לי יציאה, מן הבלחה של שנייה שהפכה להפקה שלא תכננתי. שכתבתי בפייסבוק שבא לעשות הופעת סלון כזו עם יין חם וזה, וישר קפצו 140 איש. אז <laughs> הוצאתי איבנט, ושבוע הבא, ביום חמישי, ושבוע אחריו, יהיו שתי הופעות כאלה בבית שלי. וואו, זה מעניין. בבית שלי, על פסנתר אקוסטית, משהו... הזמין את עצמו, הוא שמע ים חם ומוזיקה, הוא יעמוד בפני זה. <laughs> כן, כן, כן. מה נשמע עכשיו? ראית ששמת משהו... אה, שמתי משהו מעדיף, מה אתה אומר? אוקיי, לא, אנחנו אה. רוצים... רגע, מה... לא יודע, אני שואל אותך. בוא, אתה האורח שלנו. אני כמובן אשמח שתשמיעו משהו שלי. לא כן. <laughs> אז הנה, אז אה, מה אתה אומר? אני לא יודע. מה אתה אומר על השם מספר 1? Play once again? קדימה. טוב, אז בוא נשמע, בוא נראה. forms a subtle trail of light. The frozen leaves remind me that autumn in the park. You're still with me right now. Oh, so pretty yet so far. It's snowing through my mind now, trying to get it right. My soul is calm and clear. You're the only one you fight. Remember that old tune that led us through the fog. Now, so much time went by. What's the meaning of it all? I still recall the music. Oh, can't you bring it back? Lonely trees are standing naked. The night is cold and black. That song of last September has drifted with the rain. I'll never leave, our promise. Just play it once again. ג'ואל פראם. ג'ואל פראם למד איתי בניו יורק במנהל סקול מיוזיק. ניגן בסולואים בביגבנים שכתבתי שם, וירדנו מההופעה הראשונה שעשינו בתמונה, והסתבר שהוא עושה פה master classes, אני לא ראיתי אותו 25 שנה. וואו, אבל... הוא בדרך כלל אחד הנגנים הכי טובים בעולם. קטע יפהפה. והוא מנגן את הסולו פה, אנחנו הילתרנו את ההקלטה הזו בלייב בשטריקר, קונסרבטוריון הישראלי למוזיקה, תוך יומיים, כאילו, הקלטת לייב. הקלטנו mm. שלושה טייקים על הבמה, ירון אלדמה הקליט, וזה הטייק שאתם שומעים. יפה, יפה. Thank you. זה היה נהדר, אני אהבתי את זה מאוד. תודה. כן. פשוט הקטעים האלה שהם נהדרים. טוב, תראה, אנחנו... יש, יש אה, יש בתקליט הזה, אה, אה, בדיסק עוד משהו דומה? בעצם או שישנה או שבאים אחריו. יש יש. כאילו שהוא מחולק לחצי חצי. אתה מוזמן להקשיב לדיסק. חצי באנגלית, אני אקרא. זה למעשה שני אלבומים באחד. זה בטוח שאני אאזין לו עד הסוף. אחרי שאני שומע כזה דבר, אתה שמעת, ראיינת אותי גם איזה פעמיים. כן, אני עוד אחרי ששמעתי את זה, אז אני בטח שאני... כן. אני אאזין לו עד הסוף. הוא לא קולובאס, זה דווקא קצת יוצא דופן מבחינת סטייל, אבל יש שם כל מיני דברים. כן, כן, טוב, אז אנחנו נאזין לו. טוב. אז אילן וירצברג. לא סתם אילן וירצברג, אלא האילן וירצברג. כן. התקליט ש... לא רק אה, אחד התקליטים הטובים ביותר שיצאו אי פעם פה בארץ, כן, לדעתי. זה תקליט אייקוני לדעתי. אה, אילן עושה, אגב, מוזיקה נהדרת, הוא רק עכשיו הוציא אלבום נהדר, אני הקשבתי לכולו. Mm-hmm. הוא עושה יופי של מוזיקה, פחות מכירים אותה לצערי, ולצערי גם אין לי אותה, כמו שאמרתי, אין לי אותה בוויניל, וזה היה מטרת נושא התוכנית, אז לא yeah. כן. יכולתי להביא גם אלבום אחר של אילן, אז הבאתי את הקלאסיקה, את בציר טוב, שאותו יש לי בוויניל, ואנחנו דווקא נשמע את השיר הראשון, שהוא פחות להיטי. אה, יש פה קומה, לא יכולתי לעשות כלום, ו... וסקס אחר, ואני הולך במישור שזה הלהיטים של האלבום הזה, אבל יש גם שירים נהדרים שהם לא. והשיר הוא? כשהמלאכים סחוטים, אני חושב. כן. יש כן. פה גיטרות מופלאות ועיבודים מופלאים, וטקסטים של יונה וולך, זה אלבום נהדר. אנחנו באין ברירה נאלצים אה, להיפרד על הרקע של השיר, כי בזה נסיים, כי אוטוטו השעה הולכת ונגמרת. אבל אם כבר לסיים, אז נסיים עם אה, וירצברג וגלבץ, לא? כן. כן. אז תודה רבה לטל אורנן שהיה כאן איתנו. תודה לכם, זה היה פשוט כיף. תודה רבה, תודה רבה. נהנינו מאוד לארח אותך פה. כן. תבוא עם עוד וינילים, יש לך עוד הרבה. יש עוד כן. הרבה. ואנחנו נחליט על איזה נושא מעניין שככה. תבחר לנו מהם ככה, זה נושא מעניין. תסגור לך ביומן, מתישהו. כן, אנחנו, כן. אנחנו כבר נתאם. משה, היה תענוג. נכון, אני נהניתי מאוד. גם אני. השעה חלפה מהר מדי. נכון. כן. זו דרכה של שעה, היא כן. חולפת בסוף. נכון. תודה רבה, משה. תודה רבה לך. תודה רבה לאמירה שהפיקה. תודה לדותן. הטכנאי שלנו, שבלעדיו שום דבר לא יוצא החוצה. ושיהיה לכם יום טוב, חורף טוב. ותחזרו אלינו... אם זה ישודר אה, בקיץ, זה יהיה גם קיץ טוב. תחזרו אלינו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל. בדיוק. יהיה טעים. כן. להתראות. להתראות. אינך סובל יותר עבור something